die heiland is geboren. Daarom sal die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God ons vader, die gemeenschap van Heiland